sa istinom uzvišeni i plemeniti je kazao svoje plemenitoj knjizi o vjernici bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani zatim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu hvala Allahu dželjavala koji nas je poživio i ponovo sakupio da večeras nastavimo govoriti o jako bitnim stvarima naše vjere odnosno da go, o, govoriti koga i za kim se treba E, koga treba slijediti, za kim se treba povoditi u našem svakodnevnom, svakodnevnom životu. Prošli put, draga braća, mi smo govorili o nekoliko jako bitnih stvari, prije svega znači imenima kojima su opisani sljedenice ehli sunneta Olđemata, e, imenima kojima su oni e, svi za, zajedno, znači skupa zadovoljni da ih drugi nazivaju i da ih takvim znači, imenima opisuju. Nakon našeg predavanja, e, desilo se što se desilo da je bila ona kratka emisija koju svi znate, o kojoj ste svi slušali e, vjerovatno znači da, da ste mnogi vi i pogledali tu emisiju, imali ste mogućnost putem interneta ili putem televizije gdje određeni ljudi, prije svega znači jedan od glavnih od glavnih e, neprijatelja dave e, ehli sunnata val džemata na prostorima Balkana iznosi potvore i laži na ehli sunne, odnosno opisuje, opisuje ehli sunnet, opisuje ehli sunnet onim pogrednim nazima kao što su opisani bili prije, prije, znači, ovog današnjeg vremena. I naravno, naravno hvala Allahu Đelevala, u svakom vremenu, u svakom prostoru, postoje skupine, postoje istinski nosioci eh, ehli sunnetske dave, oni koji zaista u istinu E, slijede one koji su slijedili prvu generaciju ashaba poslanika sallallahu alihi wasallam i koji su uvijek se trudili da ukažu da ukažu na riječi istine e, poručavajući druge koji tu istinu koji tu istinu nisu čuli i nisu znači imali mogućnost da je čuju ili, e, e, ili da znači poduče se poduče se toj istini tako draga braćo e, da postoji, hvala Allahu, i na našim prostorima, prostorima Balkana, oni koji zaista zagovaraju istinu, koji istine pozivaju i koji su na onome na čemu su bile prve generacije muslimana, prvenstveno, kako smo prošli put ukazali, generacija saba poslanika, sallallahu alihi vseleme, jer poslanik sallallahu alihi vseleme, nakon što je E, spomenuo razilaženje koje će se desiti i kod židova i kod kršćana u rivajetu koji smo prošli put spomnjali da će sve te skupine otići u vatru osim jedne od strane židova strane kršana ali također kada je naveo, e, kada je naveo grupu podvajanje E, podvajanje koje će se desiti razilaženje umeru poslanika sallahu alijih vaseleme navio da je to najveći broj da 173 skupine od 73 skupine sve će u vatru osim, osim jedne pa su oshabi pitali koja je to skupina o Allahu poslaniće pa je kazao u tom rivajetu da je to zajednica džema'a Dok u drugom rivajetu gdje navodi poslanih sallahu alijih veselama bilježi ga imam tirmiz, imam tabarani, elbelavi u šerhu sune mnogi drugi, znači u svojim dijelima šeh Albani rahmetullahi alijih kaže za hadis da je, da je znači dobar, da nakon što je poslanik sallahu alijih veselama ukazao da će se židovi podvojiti, odnosno će se podijeliti da će se podijeliti nakon toga spomenuo da će se podijeliti i umet poslanika sallahu alihi wasalam na 73 skupine pa kaže kulluhum finnar illa millete wahide sve će u, u vatru osim osim jedne skupine od ti pa kalu ومن هي يا رسول الله a koja je to skupina koja će uspjeti koja će se spasti koja će ući u džennet od svih tih skupina kaže poslanik alaih salatu wasalam ma ena alihi wa ashabi oni koji budu na onome na čemu sam, na čemu sam ja i moji ashabi, moji drugovi oni koji su zaista zaista bili uz poslanika sallahu alihi wasalame, vjerovali u poslanika sallahu alihi wasalame potvrđivali sve ono sa čim je poslanik sallahu alihi wasalame došao i preselili i preselili i preselili na tome i zato draga braću jako bitno da spoznamo, da upoznamo život, prije svega poslanika alaihi salatu wasalam, našu vjeru, našu vjeru, na kojoj je bio poslanik i sa kojom je došao poslanik alaihi salatu wasalam, ali isto tako da upoznamo i života sahaba poslanika sallahu alaihi wasalam. Da se ne bi desilo, kao što se dešava, da ovakvi, poput, znači Semija Džeke i slični izlaze, komentarišu, pojašnjavaju din i vjeru, na, e, na svoj način, onakav kakav je bio nepoznat prvim generacijama, da tumači, da zavodi mase ljudi, odnosno da okreće mase ljudi protiv, protiv onih zaista istinskih sjedbenika ehli sunetskog pravca, odnosno poslanika Muhammeda sallallahu alihi veseleme. Zato Ibn Mesud, pogledajte što kaže. Ibn Mesud e, kazuje jednu stvar koja je jako bitna i ova njegova izjava se prenosi u gotovo svim knjigama akaiskim. Znači, jako je bitna. Gdje on podučava sve one koji zaista žele da se spase, sve one koji zaista žele da budu srednici poslanika sallahu alihi veseleme, ukazuje čega se trebaju podržavati, za kim se trebaju povoditi, koga trebaju slušati i od koga trebaju uzimati. Kaže radi anhu, ko se od vas bude povodio, ko se bude povodio, ko bude želio da se povodi, neka se povodi i neka uzme za uzor ashabe Muhammeda sallallahu alihi vasallam. Pa opisuje, zbog čega znači trebam uzeti uzor ashabe poslanika sallallahu alihi vasallam. Kaže, oni su od ovog umeta bili najdobrostivijih srca, najdubijeg znanja i najmanje se prikazivali drugima. Pa kaže, najbolje su ustajavali na upute, najbolje su se pokazali u svim situacijama. I onda jedna velika odlika koja je krasila sahabe, Bevi su narod koji je Allah dželevala odabrao za druženje sa njegovim vjerovjesnikom Muhammedom sallallahu ve sellem. Pa kaže spoznajte njihovu vrijednost i slijedite ih u njihovim predajama, njihovim postupcima, njihovim govorima, njihovom ponašanju, njihovom praktikovanju vjere. Sve to obuhvata oni su bili oni su bili na ispravnoj uputi oni su bili zaista upućeni oni su bili znači koji su spoznali din koji su spoznali iman koji su gledali poslanika alejhi salatu vesselam koji su slušali poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji su bili uz poslanika sallallahu alejhi ve selleme u svim situacijama zato su najpreči da budu najučeni zato su najpreči da budu najbogobojazni zato su najpreči da se za njima povodimo, da od njih uzimamo, da njih slušamo i da nam oni budu mjerilo za sve one koji budu došli nakon njih da on znači da budu mjerilo za sve one koji budu došli nakon njih da li se njihov govor i njihovi postupci podudaraju sa postupcima govorom ashaba poslanika sallahu alihi veseleme čiji se govor bude podudarao čiji se postupci budu podudarali sa sahaba poslanika sa Allahu alijih veseleme, takve ćemo poštovati, takve ćemo voliti, takve ćemo cijeniti, takve ćemo uzizati i s takvima ćemo biti, sa takvima ćemo biti zadovoljni. Imam Ahmed ibn Hanbel, Rahimahullah je kazao, prošli put smo neke dijelove spominjali, pa kaže osnove ili temelji sunneta, a kad se kaže sunnet, kazali smo se misli na akidu suneta kaže čvrsto pridržavanje za ono na čemu su bili ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme uzimanje njih i njihovog puta kao uzor koji se treba slijediti a napuštanje toga napuštanje znači toga ili ostavljanje svakog vida svakog vida novotarije znači e, ima Mahmed ukazuje da je od vjerovanja od akide E, koju trebaš da imaš i ja i ti i svi drugi da uzmemo ashabe poslanika alaih salatu wasalam kao mjerilo našim životima da se povodimo za njima da nam oni budu uzor da nam oni budu uzor s druge strane da ostavimo svaki vid svaki vid novotarije novotarije jer ta novotarija je zabuda i ona vodi ona vodi u vatru zatim draga braće i cijene sestre učenjaci nisu prestali i neće prestati kako generacije prolaze, znači u svakom vremenu, u svakom prostoru, da pozivaju, da ukazuju na obavezno sljeđenja svala poslanika sa Allaho ljih veseleme i da ukazuju u svom vremenu koji su zaista na istini, koji su zaista sedbenici od ashaba poslanika sallallahu Allaho ljih veseleme. I zato je jedan od velike odlika ehli sunneta, znači jedan od velike odlika ehli sunneta jeste da ukazuju na novotarije da ukazuju na novotarije njihovu opasnost, da naređuju i da odvraćaju od novotarije, naređuju i odvraćaju od svakog vida novotarije. Znači, malo kako se novotariji radilo, da li se radilo o velikoj novotariji ili maloj novotariji, jer kako je rekao poslanik, svaka novotarija, svaka novotarija je zabuda, svaka zabuda vodi, svaka zabuda vodi u vatru. I zato je to odlika ehli sunneta. Nasprem njih, svi oni koji prešućuju, ostavio je na otariju, ne ukazuju na otariju, kako se može onda smatrati da je dodehli sunneta? Kad je ovo jedna znači, stvari veliki, velikih odlika koja odlikuje su na njihov pravac da ukazuju na novotarije, da ukazuju na novotare, da se bore protiv novotarije i da se bore protiv svakog onoga sredbenika strasti. Zatim, draga braću, imame Uzai, Rahmetullah Ali je kazao, čvrsto se držite, pogledajte, čvrsto se držite ili čvrsto se drži tragova ili puta selefa makar te ljudi odbacili Allahu ekber čvrsto se drži tragova puta selefa makar te ljudi odbacili a čuvaj se mišljenja ljudi makar taj govor oni uljepšavali razumijete znači dragi brate i cijena sestro imam Elzai upućuje i ukazuje da čovjek treba da slijedi da se čvrsto drži suneta poslanika alaihi salatu wasalam puta selefa Jer kažemo selepone prve generacije, kroz tri stoljeća koja su najbolja, stoljeća koja su se pojavila i koja će se ikada pojaviti, u ta tri stoljeća, u ta tri vremena su bili oni koji su zaista bili na uputi poslanika ali alaihi salatu wasalam, koji su slijedili ashaabe, koji su slijedili ashaabe. Zato, draga braćo, treba da se držimo. Treba se držimo, da ih slijedimo čvrsto, makar nas svi ljudi odbacili, makar svi se digli protiv nas, jer treba da znaš da si na istini, i da istinu treba slijediti. Ali hvala Allah, žele vala, tako vrijeme nije došlo. Tako vrijeme nije došlo. Ljudi hoće i ljudi prihvaćaju, međutim, on ukazuje ovdje znači, na toliku važnost i značaj da se držiš suneta i da praktikuješ sunet, malo kako vremenu živio, malo kakvom stanju bio, i da ne popuštaš put selefa. Da ne popuštaš, da ga ne ostavljaš. Makar svi drugi te odbacili, makar bio sam. I, e, kazali smo za govor Abdullah ibn Mesuda prošli put. Ti si džemat, makar bio, makar bio pojedinac, makar bio sam ako si na istini. Ako si na istini. S druge strane, ukazuje da će biti kroz generacije, će doći ljudi koji će ljepšavati svoj govor, koji će ga ukrasiti, uljepšati, da će misliti drugi da je to istina. Osobjeći put sefa, povodi se takvim on ukazuje da takve treba ostaviti, da se takve treba čuvati i njihovo mišljenje znači ostavljati u potpunosti, a slušati mišljenje i slijeti mišljenja Selefa, on je istinski, istinski sebenika poslanika sallahu alihi vasaleme. Zatim imam Al-Bahari koji je preselio 329. godine kaže Znaj, Allah ti se smilovao. Da islam čovjeka neće biti potpun sve dok ne bude slijedio, potvrđivao i bio pokoran. Znači, dragi brati, i ciljena sestru, islam neće biti potpun svakog pojedinca, svakog čovjeka muslimana, sve dok ne bude u potpunosti slijedio, potvrđivao i bio pokoran svem onome znači čim došao poslanik Ali Salatu Vaselam, zlatne generacije nakon, nakon nije prije svega ashabi poslanika sallahu alihi vaselame. Pa kaže, ko tvrdi da je od islama preostalo nešto, što ashabi Muhammeda sallallahu alihi vseleme nama nisu dostavili slagave na njih. Znači ashabi ponovo hvali i veliča ashabe um, e, drugove poslanika sallallahu alihi vseleme da su zaista ispunili svoje manet, svoju obavezu, ono što su čuli i slušali od poslanika sallallahu alihi vseleme, to su i prenijeli. Ništa nije znači ostalo nedorečeno, već je prenešeno i to se prenosi. Pa kaže dovoljno je grijeha da se oko toga pojavi razilaženje i da se oni vrijeđaju. Takav čovjek je zalutali novotar koji u islam unosi ono što nije od njega. Znači Habib ukazati na nešto da nije od sunneta, da nije od onoga svatanja razumijevanja ashaba, posebne da oni tome nisu po, o, pozivali, da to nisu ukazivali, odnosno da se u, u njihovo vremenu to nije spominjalo, to prouzrokuje razilaženje, i vrijeđanja sahaba poslanika sallahu alihi veseleme jer ti tvojom tvoj, svojom tvrdnjom tvrdiš šta? Da nisu ispunili ono što su trebali da ispune a to je da dostave, da dostave nakon poslanika sallahu alihi veseleme onima koji nisu bili mogućnost da se druže, da budu znači uz poslanika sallahu alihi veseleme i takav je notar, takav unosi u islam ono što nije, što nije od njega na drugom mjestu znači u istoj knjizi šerhu sunne nastavlja pa kaže čuvajte se malih uvedenih stvari jer male novotarije rastu sve dok ne postanu velike svaka novotarija koja je uvedena u ovaj umet na početku bila je mala i slična istini Allah akbar svaka novotarija je bila u osnovi mala na početku i bila je slična istini pa kaže time su bili obmanjeni oni koji su je prihvatili pa nisu imali izlaza iz nje onaj koji je prihvatio koji počne da je čini teško mu ostaviti novotariju, smatra da je to istina i teško mu se iščupati znači iz toga, pa kaže nakon toga tako je ta novotarija postala dio vjere koja se ispovijeda i onda su skrenuli sa pravog puta i izašli iz islama. Znači novotariju može zagovarati, njoj pozivati iz dana u dan, ona raste, raste, raste. Međutim, nju treba ukazati da novotarija nekada e, ima postoji novotarija koja izvodi iz vjere i koja ne izvodi iz vjere. Svaka novotarija je zabuda. Svaka novotarija je zabuda. Makar ona bila znači očima ljudi mala, mala. Pa kaže nakon toga i ovo je savjet svima nama. I svima onima koji su došli nakon njega. Rahimahullah kaže pogledaj Allah ti se smilovao. Kada čuješ govor od bilo koga posebno u tvom vremenu nemoj žuriti. Nemoj požurivati. Nemoj ni u što ulaziti sve dok ne pitaš ili ne pogledaš da li je o tome govorio neko od ashaba vjerovijesnika sallallahu alihi veseleme ili jedan od učenjaka. Da su ljudi znali, da su ljudi bili podučeni, da je bio Avdo koji je uzimao intervju od Semija i ostali, da su imali znanje o hadisma poslanika alihi sallatu veselam, o učenjacima, o ashabima, kada je robinja bila, dovedena pred poslanika sallahu alihi veseleme, da je poslanik prvo što je upitao, ejn Allah, gdje je Allah Đelešanuhu? On kaže da je novotarija, da nije bilo poznato, da je nemoguće pitati, da je to znači jedna odlika po, po kojima ćeš prepoznati oni koji su na zabludi, a u stvari poslanik alihi sallatu veselam je pita, gdje je Allah? Ona kaže, fisema, Allah Đelevala iznad neba, ko sam ja, ti si poslanika, puste, ona je vjernica ona je vjernica. U ovaj hadis poslanika koji je radostojan, koji je obavezan da se prihvati, da se radi po njemu, da se njemu poziva, učenjaci kažu da u njemu postoji dokaz da možeš pitati, ako želiš da utvrdiš da li je neko vjernik, da ga pitaš gdje je Allah. Imam mi koliko daleko ide, pa kaže kada bi čovjek imao kefaret, nešto znači da pusti roba muslimana, da ga oslobodi, a taj rob ne tvrdi da je Allah Đelešan iza neba ne bi ispunio svoj kefaret, I mnogi drugi tekste o kojima smo govorili, koje smo spominjali. Razumijete? A oni ne voli mama Darine, ne voli Bruhu Zemu, ne voli nikoga od ehli sudneta koji su bili na istini. I ježi se kada se spomenu takva, takva imena, velika znači imena sredbenika ehli sunneta od džemata. Posebno znači njihova, njihova djela. Kao što kada se spomeni Ibn Tejmije, Ibn Kajim, Rahmatullah Alihim, čak neki dan dolazim i gledam da tvrdi da je Ibnu Kesir bio znači od učenjaka Ešarijske akide. Ešarijske akide. Koliko daleko, subhanla. Ibnu Kesir koji je bio učenik Ibnu Tejmi, njegovog najvećeg neprijatelja, prisvaja ga sebi kaže da je bio Ešarijske akide. A da su se lepio na ovim prostorima, izmijenili govor Ibnu Kesira, skratili njegov komentar, saželi, izbacili svu akidu koja, kaže, se udara od njihovog svatanja i objeđenja, a ostali su, kaže, no, malo i to malo su prilagodili svom uvjerenju, svom vjeđenju. Subhanallah. Subhanallah. Zato, draga braća, toliko je znači bitno da pogledaš, kako kaže šeji, kako nas usmerava, znači ovaj veliki alim, kada čuješ da ne požuriješ da to prihvatiš, nego da pogledaš, da pitaš, ko je to kazao, da li postoji govor od ashaba i poslanika sa Allahu alijih veseleme, ili nekog od učenjaka pa kaže ako to djelo bude u skladu sa predajom od njih onda se toga pridržava i ne gledaj, ne obraćaj pažnju nikako ne ostavljaj, ne prelazi preko toga niti daj prednost nečijem govoru njihovom govoru, njihovom postupku jer ako to učiniš pašćeš, kaže u vatru bit ćeš bačen u vatru ko daš prednost nekom drugom nad govorom poslanika alaih salatu wasalam i njegovi ashaba i oni iz salepa koji su slijedili uh, ashabe poslanika sallallahu alaihi wasalam. I zato, draga braće i cijene sestrike, treba da znamo da jedna od velike odlika također dehli sunneta da uzimaju i dokazuju akidu, svoja uvjerenja, svoja ubjeđenja isključivo iz Kur'ana i sunneta poslanika sallallahu alaihi wasalam. Znači, izvora velika dva izvora, ali na svatanju, na svatanju i uvjerenju onako kako su to shvatili ashabi poslanika sallallahu alihi Da nas mnogi novotari koji tvrde i e, potvrđuju svoje teze, svoje govore iz Kur'ana i sunata kažu kur'anski had, e, ajet hadis poslanika alihi sallatu veselam pa kaže ovo istina. Nije tačno, istina mora biti onako kako su je shvatili ashabi poslanika sallallahu alihi veseleme. I to je znači ono na što se mi vraćamo, što su prošli put, znači e, držali predavanje na tu temu. Jer mi, draga braćo, moramo i naređeno nam je da volimo ashabe poslanika sallahu alihi veselem. Ljubav prema ashabima je znak imana, mržna prema ashabima je znak licemjerstva, nifaka. Mi njih volimo. Volimo tu prvu zlatnu generaciju. Mi ih poštujemo, mi ih cijenimo. Znači sve ashabe poslanika sallahu alihi veseleme, i sve one koji su došli nakon njih, a koji su bili na onome na čemu su bili ashabi poslanika sa Allahu alijih vasaleme. Sve takve volimo, sve njih cijenimo, sve njih poštujemo, za njima se povodimo, njihov govor citiramo, drugi tom govoru podučavamo. Razumijete, oni su nam znači uzor u svemu, jer su oni zaista bili na uputi, na uputi na koji su bili ashabi poslanika sa Allahu alijih vasaleme i znamo i čusto vjerujemo, ubijeđeni smo da je ljubav prema dobrim, prema salihun, koji su dobri i iskreni Allahovi te barek ili tala vjernici, da je to iman. Odnosno, da je dio ibadeta nešto zbog čega ćemo biti nagrađeni kod Allaha te bareke, te bareke, o teala. Pogledajte što kaže imam Ebu Osman Esabuni. Rahmetullahi. kaže jedan od znakova ehli sunneta, jedan od znakova ehli sunneta je ljubav prema imamima, učenjacima i pomagačima sunneta i njihova mržnja i njihova mržnja, pogledajte, i njihova mržnja prema vođama novotarija koji pozivaju u vatru i svoje sjedbenike upućuju na kuću propasti. Pa zatim kaže, Allah dželevala ukrasio je i usvjetlio srca sjedbenika sunneta, ljubavlju prema učenjacima sunneta, a to je posebna blagodat od njega. Imam Šatibi, ovo spominje u svom poznatom djelu, reki sam. Pogledajte što kaže. Allah subhanahu wa ta'ala je ukrasio svijetlo srca sredbenika sunneta, ljubavlju prema učenjacima sunneta, a to je posebna znači, blagodat od njega. Pogledajte druge one koji preziru, koji se bore protiv pravca ehli sunneta, kako mrze, kako preziru nosioca ehli sunneta, učenjake ehli sunneta. Teško im je navesti njihova imena koliko se bore i idu u krajno, znači do kraja pa ih tekfire, pa ih smatraju znači nevjernicima. I to ćemo navesti znači u toku našeg predavanja. Pogledajte tim šta je kazao Imam Ebu Kasim Lalika i Rahmetulali. E, govori pojašnjavajući svoj menheđ, svoj pravac u pisanju jedne od najpoznatijih znači knjiga, najpoznatijih dijela iz poglavlja Kide Ehli Sunneta, gdje je sakupio govore, znači učenjaka Ehli Sunneta, E, po svim poglavljima, svim pitanjima akajskim. Pa kaže, znači, u svom uvodu, ja dokazujem, ja dokazujem ispravnost pravca ehli sunneta šarijaskim tekstovima koji su spomenuti, navedeni u Kur'anu i sunnetu Allahov poslanika sa Allahu alijih i vseleme. Znači, sve što ćete naći tu ovdje, u mom dijelu koje ću navesti, pokušat ću da potvrdim iz Kur'ana i sunneta poslanika sallallahu alihi wasallam pa kaže kada uspijem naći dokaz u Kur'anu i Sunnetu. Istovremeno ću navesti oba dva ta dokaza na to mjesto. Razumijete? Međutim, kaže nakon toga, a lako ne nađem osim u jednom, znači ili Kur'anu ili Sunnetu, navešu samo taj, znači dokaz, samo taj dokaz, ili iz Kur'ana ili Sunneta, ovisno gdje će, gdje će naći taj dokaz. Pa kaže, ako ne nađem, ni u Kur'anu, ni u Sunnetu, poslanika sa Allahu alijih i veselneme, navešću dokaz iz govora sahaba poslanika sallallahu alejhi ve selleme jer nam je uzvišeni naredio a i njegov poslanik sallallahu alejhi ve selleme da se za njima povodimo i ni slijedimo u govoru i djelu koristeći njihovo svjetlo upute pa nakon toga kaže oni su ti koji su bili svjedoci objave Kur'ana i poznaoci njegovog značenja znali su ga, tumačili su ga, razumjeli su ga Zato njih navodi nakon govora poslanika sallahu alihi veseleme. Pa kaže, ali onoga trenutka kada nisam uspio naći govor. Nijednog od ashaba poslanika sallahu alihi veseleme naveo sam govor oni koji su islijedili, koji su slijedili ashave poslanika sallahu alihi veseleme i bili na njihovoj uputi jer u njihovom govoru je šifa, lijek subhanala i kaže huda i uputa. Pogledajte. A koliko danas oni koji se bore protiv ehli sunneta, ne žele da spomenu. U njihovom govoru, prenošenje njihovog govora, pođen za, njih, za njima, znači uzme, uz, uzme njih kao uzor u našem životu je, braćo draga, šifa, lijek, lijek i spas od svake novotarije, od svake zablude, je sljeđenju, u sljeđenju njih, ti koji su slijedili sva poslanika sallahu alihi vseleme huda, uputa i spas i na ovom i na onom i na onome svijetu. <laughs> Zatim, draga braći i cijene sestre, mi smo prošli put naveli e, određene termine kojima se opisuju sebenice ehli sunneta u al I kažemo, i kazali smo prošli put, da su oni, znači ehli sunnet, zadovoljni da i drugi tim istim nazivima ili e, izrazima, terminima opisuju i nazivaju. Ali, treba da znamo, draga braćo, i danas smo svjedoci svako vrijeme ima nešto u, po čemu je prepoznatljivo, nešto što se je desilo u, u, poput našeg vremena. Znači, kroz generacije postoje oni koji su o, e, nazivali pogrebnim imenima, ružnim imenima i opisivali, znači, sredbenike ehli suneta takvim imenima. I danas također, pogledajte, znači, kako su neprijatelji islama uzeli i opisali muslimane, sredbenike islama, muslimana ehli sunetskog pravca da su teroristi. Razumijete? Također znači i novotari koji su u suprotnosti ehli suneta od samog početka, znači nakon, e, nakon e, e smrti poslanika sallahu alihi veseleme, nakon znači e, e, odlaska shaba poslanika sallahu alihi veseleme, pojavljuju se oni koji opisuju sebenike ehli suneta e, pogrednim imenima e, i terminima koji sa kojima uopšte znači u osobi nisu ehli sunet i sebenice ehli suneta zadovoljni. <clears throat> Ima Mahmed ibn Hanbel rahmetullah je kazao, pogledajte što kaže, sjedbenici novotarije i strasti koriste pogrudne, odvratne, ružne nazive, nazivaju ehli sunne, sjedbenike sunneta poslanika sallahu alihi vseleme. Zbog čega, kakav je cilj, kad želijeći time iznijeti potvoru na njih i smijavati se s njima kod maloumnika i neznalica. Gdje će to upaliti? Gdje će uspjeti kod žahila? kada ih džahili slušaju, kada ne znaju istinu, kada nisu svjesni istine, kada nema mogućnost da čuju istinu, ko takvih će znači upaliti i takvi će opisivati svim pogrednim imenima i nazivima e, sa kojima, znači, od kojih su u osnovi ehli sume i sredinice ehli suneta e, čisti daleko, znači, daleko od toga. <laughs> Zato, draga, već učinjaci su davno kazali da jedan najveći znakova novotara, i njihove mržnje prema sljedbenicima ehli sunneta da su nazivali ružnim znači nadimcima pogrednim imenima sljedbenike ehli sunneta sljedbenike ehli sunneske ehli sunneske dave kao što danas to čini znači uzmite sve ove koji se boru pogledajte knjigu koja je napisana bila o vahabijama kako je napisan, kakve su riječi koristili, kako su opisali, znači Ibn Taymi, Rahmetullah Ali i svi oni koji su slijedili i koji su na menheđu, pravcu, svataj, razumijevanje Ibn Taymi Svi oni koji su u Bosni i Hercegovini, od Dajija i oni koji slijede Dajije, na menheđu poslanika sa Allahu alihi vseleme kako su opisani, kako se opisuju, kako se prozivaju i kako znači, e, kako im se etikete svakodnevno, svakodnevno znači lijepe, u, znači sa imenima i opisima koji su tako ružni i odvratni da se ne mogu ni navoti niti, spomi, niti spominjati. Ebu Hatim Razi, rahmetullahi Ali, kaže znak po kojem se razpoznaju sljedbenici novotarije, pogledajte, znak po kojem se razpoznaju sljedbenici novotarije jeste vrijeđanje sljedbenika predaja a kazali smo da su Erul Efer sredbenici hadisa poslanika sallahu alihi veseleme, oni koji znači se pozivaju na hadis, kaže poslanik alihi sallatu veselam, to mu je menheć, to mu pravac u životu. Kada dođe vjerodostojni hadis, prihvata ga, drugi dan kada dođe drugi hadis koji je jači, a taj znači nije znao ocjenu tog prvog hadisa, ostavlja prvi radi po jačem hadisu, to su sredbenici predaje. To su, znači, e, kako smo kazali, ima Mahmed kad je govorio da je ta Ifetul Mansure, uh, ona spašena skupina, ne znam kaže ako, uh, ako to nisu sebenici hadisa, ne znam ko bi mogao, ko bi mogao biti znači drugi. I zaista svaki onaj koji slijedi, slijedi sunet poslanika sallahu alijih vseleme. Hadise i predaje koje su vjerodostojne, E, po njima e, znači slijedi e, to, to su mu kao vodilje kroz njegov život takav je zaista u istinu sebenik, sebenik e, ehli sunneske ehli sunneske dave Vraćamo se ponovno. Kad znak po kojem se razpoznaju sebenici novotari jeste vrijeđanje sebenika predaja. Pogledajte znači kada uzmete uh, analizirate stanje semija džeke, koji je svakodnevno, prije nego što se pojavi na televiziji, kroz mnoga svoja predavanja, spominjao i navodi određene daje. Pa tako smo isto tako svjedoci bili da je šest satet odgovorio nekoliko puta, znači u pisanoj formi njemu, ukazujući prije svega na fule u hadisu, na ocjene hadisa, pop, isp... razumijete, međutim, on ne može se strpiti, a da ne odgovori, a da ne odgovori, da ne pokuša, znači unijeti na ovu fitnu. I zato jedan od opisa njegov, e, jedan od opisa koji mi ga mogu opisati je smutljivac. Ali ja ću otići više od toga. On je istinski sjedenik džehna. I on je jedan od džehnija u svom etikadu, u svom ubeđenju, u svom uvjerenju. I vidjet ćete nakon ovih predaja, jer su znakovi, kako učenjaci kažu njihovi, da oni na takav način djeluju, na takav način e, prozivaju i da prozivaju ehli sunneske učenjake, ehli sunneske učenjake, ne priznavajući i iznoši, iznoši, iznošeći laži, iznošeći laži potvore na njih. Ima Ebu Osmane Zabuni, Rahmetullah Ali, kaže, koji je umro, znači, 449. godine po Hiđu znakovi novotarija kod njihovih sjedbenika su sasvim jasni i očiti znakovi novotarija kod njihovih sjedbenika su sasvim jasni i očiti pa kaže najuočetljiviji dokaz i znak jeste njihovo opako neprijateljstvo prema onima koji prenose predaje hadisa vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem razumijete U Bosni ko se bavi naukom hadisa, ko najviše citira hadise, ko tumači hadise, ko poziva znači e, u, u, u, koment, u komentarišući hadise poslanika sallahu alihi veseleme, vidjet ćete znači da se najviše tom naukom bavi, šej Safet, njega najviše znači proziva, nekada direktno, nekada indirektno. Zatim, a pogledajte kakav je to znak, da je to znak oni koji su na zabudi, koji su zaista neprijatelji ehli sunetskog svatanja i razumijevanja. Pa kaže nakon toga i pocijenjuje takve ljude nazivajući marginalistima, neznalicama, bukvalistima, mušebihama. Mušebih, ovo nam je znači ovdje jako bitno, znači mušebihama e, nazivaju e, svakog onoga koji E, koji potvrđuje Allahu te barek vetala osobina i svojstva koja je uzvišen barek vetala znači potvrdio za sebe u svojoj plementoj i svojoj plementoj knjizi Kur'ani i svetu poslanika sallallahu alejhi alijegi vasalame zatim kažemo ovakav njihov postupak ovakav njihov postupak je poput postupka mušrika Meke u smislu znači poređenja Mušici Mekke, kada je došao poslanik Ali Svatu Vosran sa istinom i kada je počeo istinu da plasira, da istini poziva, da znači poziva ljude u Allahovu Tebare Kvetala vjeru, na način sa kojim je uzvišeni Tebare Kvetala zadovoljan, nazvali su ga raznim imenima. Opisali su poslanika sa Allahu Alihi Vosaleme raznim imenima. Prije svega, Sahir, Sihribaz, A vi znate, draga braće i cijene sestre, prije toga, prije nego što je poslanik alaih sallatu wasalam, prije nego što je poslanik sallahu alaih i wasalam e, e, dobio znači objavu, prije nego što je objava počela da mu se objavljio e, od Allaha Tebare Kvetala putem e, Meleka Džibrila, da su ga zvali El Emin, pouzdani, povjerljivi, iskreni. Međutim, kada je počeo objavu da, e, da, da širi, da poziva, da prezentira, počeli su ga opisivati drugim imenima. Sahir, sihribaz, kahin, vraćar, šair, pjesnik, međunun, ludak, meftun, opsjednuti luđa, kezab, lažac i mnoga druga, i mnoga druga znači imena i izraza sa kojima poslanik sallahu alihi veseleme nema ništa. Jer su svi ti izrazi laži neistina. istina. Sve se to su prostavlja, znači njegovom životopisu poslanika sallahu alihi veseleme. Ko uzme siru da pročita, bit će mu sasvim jasno. A uzvišen je Allah Đelešanuhu, nakon njihove potvore i laži na poslanika sallahu alihi veseleme, kaže u Kur'anu, suri Furkan, u devetom ajetu, Unzur kefe darebu leke lemfal, fa dallu fela jeste ti une sebira. I ovo nam je jako bitan ajet. Kaže Allah Đelešanuhu u Kur'anu, vidi šta o tebi oni govore pa onda lutaju i pravi put ne mogu da nađu Pogledajte, vidite šta o tebi oni govore pa onda lutaju i pravi put ne mogu da nađu sura Furkan 9 ajde. pogledajte komentar Ibn Kesira Rahmetulali kaže tako se dešava sa svakim onim koji napusti put istine i upute takav luta gdje god da se okrene neće vidjeti istinu luta svaki onaj koji sokio puta istine, ko bude vrijeđao put istine i smijao se sa putem istine, takav će da luta. Molim Allah, žele vala da nam sačuva takvog, takvog stanja. <clears throat> Zatim, draga braćo, prvi od ovih ružnih imena i pogrednih naziva kojima su opisali sedmijih ehli sunneta, o kojem ću vam večeras kazati, ako bude sljedeći put ćemo nastavljati, jeste mušebihe. I ovo je naziv koji treba da znamo da je jedan naj, znači, najgorih izraza, najpogrdnijih znači, izraza i kvalifikacija kojima su nas opisali, odnosno sredmenke ili suneta, o strane, znači o strane novotara koji su nazvali, znači ehli su na istinske semenike poslanika sa Allahu alijih veselene mušabihama. I kada se pojavili studenti iz Jordana koji su završili kada je bio znači u, poznat e, slučaj sa Jasminom Merdanom i njegovim sljedenicima prvo što su koristili po ulici po svim mogućim mjestima tada internet nije bio znači ovako dostupan kod danas su nazvali daje i oni koji su ostali na istini koji istini pozivaju su mu šabije i dan danas Džeko kada se pojavi na TV Šta je opisao? Opisao je znači srednjeg ehli sunneta da su mu šebih. Da opisuju Allaha dželevala, odnosno da poistovječivaju njegova svojstva sa svojstvima i osobinama stvorenja. Zatim, ova izraz, draga braću mu šebihe, kojim opisuju ehli sunne, a koji je znači neispravan i neprihvatljiv, najviše ga upotrebljavaju ko? Sebenici džeh, odnosno džehma, džehmije, Najviše ga oni upotrebljavaju u opisu ehli sunneta. Mu'tezile i ješarije. Te tri skupne najviše upotrebljavaju ovaj izraz mušerbihe, opisujući istinske sredenike poslanika sallahu alijih i veseleme takvim izrazom. Zbog čega mi smo govorili kompletan ovaj serijal u kojem su opisivali Allaha Đelevala samo onim osobinama kojima se on uzvišeno pisao u svojoj plemenitoj knjizi i sunetu poslanika sallahu alijih i veseleme. Znači to je jedini razlog što smo potvrdili ono što je potvrdio uzvišeni gospodar za sebe u svojoj plemeni to je knjizi Kur'anu i sunetu poslanika sallahu alihi wasalam ali im je bilo to dovoljno da nas nazovu mušebihama jer oni smatraju da kada kažeš da Allah ima ruku da je to ruka poput ruke stvorenja ih, automatski si postao mušebih onaj koji poistovječuje svojstva Allah dželevala sa svojstvima svojstvima stvorenja što nije tačno što nije tačno nijekom znači pogledu Zatim džehmije su zbog toga u osnovi negirale Allahove Tebare Kvetara svojstva. Mu'tazile također u osnovi su negirale svoja, uh, Allahove Tebare Kvetara svojstva. Dok su ješarije, znači, uh, utvrdili i potvrdili ono što njihov razum mogu prihvatiti. A to je sedam osobina. A ostala, a ostala znači svojstva Allaha Đelevala su protavilili progrešno protumačili, pobjegli su od njegovog vanjskog značenja, onog organ značaja što je poznat u arapskom jeziku e, znači na jedan svojstven način koji je nepoznat prvim generacijom muslimana oni su to prokomentarisali mi smo znači o tome detaljno detaljno govorili ali kažemo sve što su učinili i džehmije, mu'tezile, ješarije, maturidije, oni koji slijede, da je to sve ilhad u Allahovim tebareke ve ta'ala imenima i njegovim svojstvima. A ilhad smo detaljno pojasnili u uvodnim predavanjima, što znači kufr, nevjerstvo, nevjerstvo pogleda Allah i Tabarek Vatala savršene osobina i njegovih, i njegovih lijepih, lijepih imena. Ali kako smo također pojasnili da Ešar je i pored toga što te vile, znači prepreka za njihovo tekfirenje, proglašavanje nevjernicima i njihov te vil. Njihov te vil. I to smo znači detaljno također pojasnili. Ishak Ibn Rahavej koji je profesorio Rahmetullah Ali 238. godine kaže znak džehma i njegovi sljedbenika je da iznose laži na sljedbenike ehli sunneta tvrdeći da su mu šebije znak džehma znači e, vođe i osnivača sekte džehmija i njegovih sljedbenika je da iznose laži na sljedbenike ehli sunneta tvrdeći da su mu šebije džeko to isto radi džeko to isto tvrdi naziva sljedbenike ehli sunneta da su mu šebije oni koji porede, koji poistovjećuju osobine stvoritelja sa osobinama stvorenja. I ovo je kazao, ovo su eh, prenio Ralikaj u šerhu Suliti Kad. Ima Ahmed ibn Hanbel, Rahmetulali, koji je preselio 241. godine i kazao u svom poznatom dijelu, draga braći i cijene sestre, odgovor, znači, džehmijama, a odnosno to je bio odgovor džehmi Musafanu, koji je ubijen zbog svog nakaradnog tumačenja vjere, 128. godine. Kaže Imam Ahmed, rahmetullahi, on džehm smatra da onaj koji opiše uzvišenog Allaha osobinama kojima se uzvišen i sam opisao u svojoj knjizi ili ga je opisao poslanik sallallahu alihi veseleme u svom sunnetu da je takav nevijenik i mušebi. Subhanla. Smatraju sve nas, sve oni koji e, opisuju Allaha te bareke letala osobinama kojima se on subhanahu wa ta'ala opisao svoje plemene toj knjizi i u sunetu poslanika sallahu alijih i vseleme ko to potvrdi, ko to prihvati takav je mušebi i takav je nevjernik to je bilo uvjerenje ubjeđenje džehma i svih oni koji slijede džehma i ovo navodi ko? Imam Ahmed rahmetulali zatim Ebu Hatim rahmetulali koji je preselio 277. godine po Hidži kaže znak džehmija, pogledajte, znak, znači po čemu ćeš prepoznat džehmije? I sedmenike džehmija kaže, znak džehmija je njihovo vrijeđanje i nazivanje sedmenika sunneta mušebih. Subhana, znak džehmija je njihovo vrijeđanje i nazivanje sedmenika sunneta mušebih. Oni koji Znači poisto vječuju Allahove tebare kvetala osobine sa osobinama stvorenja. Da li je to tačno? Naravno da nije. I mi ćemo to po, uh, pojasniti. Motezile koji su nasilnici žehmija kažu a prije svega se spominje govor Abdurrahmana Mohamed ibn Osmana ili Hayata koji je preselio znači na kraju trećeg stoljeća a koji prenosi govor a i znači ovaj uh, Abdurrahman Mohamed ibn Osman al-Hayat je bio od velikana, velikih učenjaka Mu'tezilskog pravca i njegov, e, njegovog učenja. Prenosi govor također jednog najučeniji od strane njih, a to je Ebu Musa El Mirdar, koji je preselio dvje, e, 226. godine po Hić. Kaže onaj koji tvrdi da je moguće vidjeti Allaha okom, takav je poistovjeti Allaha subhanahu wa ta'ala sa stvorenjima, a onaj ko učini tešbih, takav je nevjernik. Šta je htio kazati? Mi, draga braće, mi smo kazali i pojasnili u veselu. E, da, li, da li će vijenik vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala ili da li je moguće vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala i kazali smo da ehli su ne je iđma da će vijenik mu'min gledati i vidjeti Allaha te bareke ta'ala i na sudjem danu i u džennetu. I to je iđma. Isto tako smo kazali da je iđma ehli sunneta da nismo u stanju vidjeti Allaha Đelešanu na dunjalku okom. Razumijete? Međutim, on ovdje kaže da je, mu, e, da je mušebih onaj koji bude tvrdio i koji tvrdi da je moguće vidjeti Allaha te bareke vatala na ahiretu. Pa nakon toga kaže takav nevijenik da je takav nevjernik. Znači Mu'tezile također opisuje ehli sunne, sednik ehli sunneta da su mušebihe i da su nevjernici. Da su mušebihe i da su, i da su nevjernici. Pogledajte Ibn Taymi Rahmetullah Ali šta kaže. Veliki broj Mu'tezila smatra da su ma Malik koji je preselio 179. godine po Hidžri i njegovi prijatelji, ashabuhu, imam Esauri koji je preselio 161. godine, imam Eluzai koji je preselio 157. godine, imam Šafija koji je preselio 204. godine, imam Ahmed koji je preselio 241. godine i njegovi sjedbenici, Ishak ibn Rahavej koji je preselio 238. godine, Ebu Bejde koji je preselio 224. godine i mnogi drugi mušebihe. Pogledajte. Svi navedeni učenjaci svi navedeni učenjaci su e, ime učenjaci ehli sunneta vođe ehli sunneta kroz generacije vođe ehli sunneta svi oni su kod većine znači kod većine kao kaže Ibn Taymi Rahmetullah Ali Mu'atazila smatrani mušabihama oni koji poistrećuju Allaha Đelevala sa osobinama sa osobinama stvorenja neki uzviše Allah Tebare bareke, o takve, o takve tvrdnje također je šarije draga braćo oni koji potvrđuju samo sedam osobina i to zbog razuma oni nisu to potvrdili šarijaskim dokazima što su uvidjeli znači da Kur'an i Sunet to potvrđuje ne nego što je njihov razum to potvrdio razum to misli da, je, e, da mora biti tako da ne može biti gospodar svjetova bez tih osobina i da su to potvrdili a ali ostale osobine što su radili te vil izokretali znači osobine njihovo i njihovo značenje ali isto tako smatraju da oni koji potvrde osobine da su mušebije. Da su mušebije. Što znači da je ješarije smatraju sebe i kehli suneta mušebihama. Međutim, mi smo, draga roću, mnogo puta i cijene sestre pojasili kroz naš serijal da ehli sunne je daleko od ove tvrdnije. Odnosno da je ehli sunne toliko daleko i da se bori i da se je borio protiv onih koji su uistinu mušebihe. Allah dželevala kaže u Kur'an lejse ke mislihi šej wa huva sami'u basir niko nije kao on on sve čuje i sve vidi Allah dželevala negira da posti neko da je poput Allaha subhanahu wa ta'ala koliko god da čovjek pomisli da svati što mu je zabranjeno što mu je zabranjeno da sebi predstavi nešto da kaže da je to nešto Allah dželevala Allah dželešan nije to niti može biti šta god čovjek pomisli, šta mu god sjevne, šta mu god pade na pamet, Allah Đelešan nije to. Zato što kaže Allah i negira, lej se ke misli šej, niko nije kao on, ali on je, Samir Basir, on sve čuje i sve vidi, on ima svojstvo vida, svojstvo, svojstvo sluha. Negira da neko postoji poput njega, ali isto tako potvrđuje u istom majetu, nakon prvog dijela, potvrđuje da on posjeduje plemenite i savršene osobine. Plemenite i savršene osobine. Zatim, draga braće, ehli sune smatra da su mušebihe oni koji porede i poistovječivaju osobine uzvišenog Allaha sa e, osobinama stvorenja. Koji porede, pazite, koji porede, koji kažu, kako kaže Ishak ibn Rahave, pogledajte, rahmetullah, ali ovo govore e, ehli suneta. Poređenje postaje onog trenutka kada se kaže Allahova ruka je kao ruka tog i tog. Allahov svoj sluh je poput sluha tog i tog. To je poređenje. To je e, tešedbu ili tešbih. Znači da, da porediš Allahove tebare kvetala veličanstvene osobine sa osobinama stvorenja. Niko nije kao on. I ovo prenosi imam tirmiz u svom sumenu. A kazati ili potvrti ono što je potvrdio gospodar uzvišenje za sebe u svojoj prometoj knjizi bez ulaska u kakvoću ti isti osobina bez poređenja, bez poistovjećivanja sa osobinama koje su majkave, koja su opisana stvorenja, onda to nije tešebu. Razumijete? Da kažeš Allah Dželevala se opisao tom i tom osobinom, ta osobina je onako kako to doliku i njegove uzvišenosti, njegove veličini, niko ne poznaje suštinu, niko ne poznaje kakvoću toga i mi ne znamo, ne posjedujemo znanje o tome, ne posjedujemo znanje o kakvoći, ali čvrsto vjerujemo da osobina postoji, da kakvoća postoji, a njenu suštinu, njenu kakvoću poznaje jedino uzvišeni Allah te bareke, te bareke ve ta'ala. Nuaibin ibn Hamad, rahmetullahi, koji je preselio 228. godine, kaže onaj ko uporedi, ovo je akida ehli sunneta, onaj ko uporedi Allaha sa osobinama stvorenja, takav je nevjernik. Ponavljam, onaj koji uporedi Allaha dželevala sa osobinom stvorenja takav je nevijenik. Pa kaže, onaj ko zanegira nešto od osobina kojima se uzviše Allah opisao i takav je nevijenik. Razumijete? Kaže, ne postoji poređenje u onome čime se uzvišen opisao i čime ga opisao njegov poslanik sallallahu alihi wasallam. Ne postoji poređenje. Nema mogućnosti Jer niko nije kao on da kaže da je Allah dželevala poput toga, da je njegova ruka poput toga, nema, to ne postoji. Niko nije kao on, te bareke, te bareke, te ala. A onaj koga uporedi sa stvorenjima, takav je nevijenik. A onaj koji zanegira, e, zanegira jedna osobina, osobina Allah, te bareke, te ala, takav je nevijenik. I ovu predaju bilježi imam nalikaju šerhu suriti kad. Zatim Isak ibn Rahavej, rahmetullah kaže onaj ko opiše Allah, pogledaj to, onaj ko opiše Allaha, a nakon toga poistovijeti osobine uzvišenog Allaha, kojima se on te bareke letala opisao, sa nekim od stvorenja, takav je nevijenik u Allaha veličanstvenog. Pa znači, čovjek može potvrti osobinu. Potvrti osobinu. I to je dehli sunata, potvrdiš osobinu. Ali prelaziš granicu, ako kažeš da je ta osobina poput osobina stvorenja, onda si znači, pravi tešbih učinio poistovjestio se. I to je znači kufrno vjerstvo, kufrno vjerstvo na ovoj akid su bili imam Ebu Hanife, i imam Šafi, i Malik, Ahmed i svi ostali koji su i, koji su i slijedili na dobro. I na kraju ćemo navesti govor imam Buhari, Rahmetulali, pogledajte, ovo je jako bitno. Kaže imam Buhari, Rahmetulali, u istinu su džehmije mušebihe. Džehmije su mušebihe. Džeko i sliči njemu su mušebihe. Kako su mušebihe? kaže jer oni su po istovijetru uzvišnog Allah sa kipovima i dolima učili su da je gluh, slijep i da ne govori i da on ne stvara što je htio reći od imam Buhari oni su ti koji su negirali Allahu Tebare koji je tala osobina ali išli da svi osobina i odmah su ga automatski poistovjetili sa onim kipovima koji niti čuju niti vide, niti mogu stvoriti razumijete? i tako su ješarije i svi oni koji su kazali nije Na Allah dželevala unutar svijeta, nije van svijeta, nije s desne strane, nije s lijeve strane, nije ispod svijeta. Pa gdje, šta je, kako ste opisali Allah, ko je vaš gospodar? Allah dželevala je opisano osobinama uzvišenosti, o kojima smo znači detaljno, detaljno govorili. Ovo je bilo ono što smo kjeli čas kazati po pitanju pogrodnih naziva kojima su opisali sebenik ehli sunneta, e, sljedbenici strasti i novotarije. Ako bude sljedeći put ćemo nastaviti i govoriti, jer svaka od ovih sekti, draga braćo, ima termin ili više termina, izraz ili više izraza, kojim opisuju, kojim opisuju ehli sunne. Kako, znači, kako smo rekli, da džehnije imaju termin, da muatezile imaju, da šare imaju, također imaju i drugi, imaju rafidije, imaju, e, znači, ostale sekte, koje ćemo ako boda navoditi i o kojima ćemo govoriti kako su opisali sljednike Ehli Sunneta. Molim Allah Đela Vala da su puti na put istine, na put sa kojim nam te barek vetara zadovoljan. Da budemo istinu sljednici istinski, sljednici Ehli Sunneta, svih oni koji su na istini, svi oni koji su na istini bili, koji su istini pozivali, da nas uči od onih koji će biti na istini, koji će istini pozivati. Prije toga da nam podari, da nam podari da shvatimo istinu, da nam je omili, da nas uči od istinski ka istine, da istinu volimo, da istinu prezentiramo i da istini pozivamo. Molim Allah te bareke o trato putu, e, da ne učinimo nepravdu prema bilo kom, da nas sačuva znači zuluma i nepravde prema drugima, ali da istinu kažemo i da se E, ne bojimo nikoga reći istinu i istini, istini pozivati. Subhanika Allahu hamdi kešodan la ilahi ila ente stakurke wa etubu lejku jazakumullahi khair wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.